Nakon ovog, ovog nekog uvoda opšteg upoznavanja o, o Idišu Dajšu, dolazi nam sljedeći, sljedeća potima, sljedeće poglavlje, a to je, a to je ukratko da se posjetimo o Havarđima Haridžijama. To je skupina, mi smo već do sad govorili, znači to je, ja sam održao posebno predavanje o ophođenju prema Haridžijama. <clears throat> To je skupina, znači sekta, najopasnija u islamu. E, njena opasnost se e, ne vraća samo na to, na, na uvjerenja, njena opasnost se vraća zbog ophođenja prema drugim muslimanima. E, ta skupina je jedna Eh, jedina skupina eh, sekta u islamu koja je detaljno, precizno u šerijskim tekstovima. Ima i drugih skupina gdje je spomenuto nešto, eh, možda neki jedan opis ili, najava da će se desiti s te strane pojaviti sekta i tako dalje. Međutim, ova sekta Haridžija je u detalje opisana u šerijskim tekstovima. Pa, pa, ćemo se podsjetiti neki tekstova, jer će nam biti bitni poslije kada budemo govorili o stavu prema prema Idišu, prema Isilu ili da Daišu. sad kažem opet, znači držao sam predavanje posebno opođen prema Haridžima gdje smo detaljno spomenuli ko su Haridžije, kako, kako činjaci koja je definicija njihova i tako dalje. Ali ovdje ćemo samo podsjetiti znači, da su ovaj, Haridžije u stvari nastale, jel, mnogi znači, učenjaci u knjigama kojima su pisali o sektama su e, pojasnili, uglavnom kada su govorili o Haridžijama naveli su nekoliko stvari vezane za njih. Znači da oni ovaj, da, da krv muslimana, da proglašavaju druge muslimane nemuslimanima, da je zbog velikih grijeha, da su, da su protekvirili eh, ashabe koji su učestvovali u bici na Sefinu i bili zadovoljni s onim što je radio Alija i Moavija, radila Anhum. E, otprilike, znači, vrti se oko toga, znači, opis eh, Haridžija, da bi učenjaci govorili o tome, jel, Eh, šta je osnov te sekte, kako, što je nazvana, što su nazvane Haridžije. Eh, Haridži znači onaj koji je izašao. Pa imamo, i, eh, u stvari razilaze kako je, ovaj, kad su nastali Haridži, jel? Da li su nastali za vrijeme Ali radila ili nekad prije? Pa tako imamo jedan, jedan skup koji kažu, jel, da, su, da se Haridžije prvenstveno vraćaju na ono što se desilo između e, e, znači skupina koja se izdvojila od Ali radijallahu iz njegove vojske nakon bitke na Sifinu. Kada su protekvili Ali radijallahu i rade ono što su radili. Pa su zbog toga nazvani Havarić Jer su izašli na izašli, znači pobunili se protiv Ali radijallahu Drugo tumačenje je u stvari da su e, da, su, e, da se to vraća, Haridžija se vraća na onaj hadis u, kojem je došlo, e, koji je spomenut osoba po imenu Dhul e, koji je, rekao poslaniku ono što mu je rekao, gdje ga optužio jel, za nepravdu, pa kada je poslanik sallallahu sallam za njih rekao da će iz njegovog potomstva izaći skupina Havariđa, <clears throat> dok treća skupina očaka smatra Haridžije prvi u stvari se desili kada, na pobuna kada se desila protiv Osmana radi Allahom, kada su ga okružili oko kuće i kada je bio nepravedno ubijen. Svejedno, jel, jedno ili drugo, to je Allah zna najbolje, najbliže ovo što se desilo za vrijeme Ali radi Allahanu, da se, da su u stvari misli, jel, da su tada nastala prava sekta, i ona koja je imala snagu i moć i koja je radila ono što je radila, koji su nazvani Havariđima. E, vraćamo se poslije na, govor o Havađima, e, neki, oko nekih detalja. Ovdje, ovdje samo da se podsjetimo, da je malo sam prije spomenuo, da je došlo mnogo, e, hadisa u, kojima, je došao opis Havariđa. Pa ćemo samo spomenuti one najbitnije osobine koje spomenute u tim hadisima jer će nam biti potrebne poslije. A to je da je, znači ovdje samo govorim, otprilike većina svih hadisa su u Buhari i muslimu, znači vjerodostojni hadisi ili mutefak e, Prva osobina koja je spomenuta kaže e, tahkirune, da će se pojaviti kaum, e, znači skupina, tahkirune salatekom, nema salati, kaže vi ćete omaložavati svoj namaz u odnosu na njihov namaz. Tako će oni skrušeno obavljati namaz. Znači, bit će, bit će kod njih ibadeta. Kaže, ka yaqreune Kur'an la juđavizu huluqahum. Čitat će Kur'an, ali on neće proći njihov, njihovo grlo, njihov vrat. Tumačenje kočenjaka kako neće e, preći njihov grlo vrat, jedno tumačenje kaže la e, tafqahu kulubu, znači njihovo, e, njihova srca neće razumijevat Kur'an, znači šrijeske tekstove. Drugo tumačenje kaže e, da njihov tilavet neće biti podignut, Allah znači će znači neće imati nagradu zbog dijela koji radi u praksi. E, naravno, drugim hadisima je došlo da, e, znači ovo smo prvo sobim spomenuli, da ćemo omalažavati, kaže, omalažavati svoj namaz spram njihovog namaza, namaza svoj kirajac spram njihovog kirajata, omalažavat će svoj post spram njihovog posta. A druga osobina, rekli smo ovo, znači da njihovo učenje Kur'ana neće prolaziti njihove vatrove, vratove. E, treća stvar, kaže da jemrokune min din, e, e, kaže moruka sehmi min kaže izlazit će iz vjere kao što izlazi, kao što prolazi strijela kada, kada, se, zabode u nešto. A u rivajtu kod, Ahmeda i Ibn Mađe došlo je, kaže, havarđu, Eh, kilabun nar. su, kaže, psi vatre. Šeh Albani ocjenio taj, eh, taj hadis. Znači, govorimo o istom tom kontekstu da će, da su opisani, da su oni marika, da su oni marikun, da, da marika znači ONAKO koji izašao iz nečega, eh, da su izašli iz VJERIJE A vidiš on poslije da stvari to je opis izlaska iz VJERIJE da se ne misli doslovno, nego u prenesenom značenju, U tumačenju ashaba, znači, djela će im biti kao djela keafira a ne da su zaista izašli iz vjere, spomenut ćemo stav učenjaka prema Havarđima, inšala. E, sljedeći opis koji je spomenut, a to je, kaže, e, Ahdasul Esnan, e, da, su, da će biti mladi, nezreli. E, sljedeći opis su Faul Ahlam, da će biti glupi, znači, ono, jel, su Faul Ahlam, znači, glupi, debili, budale, da prevedemo na naš jezik, se bolje razumilo. Sljedeći opis kaže Jakulune min hajri qawli berije. Govorit će, kaže, najbolji govor što koji se može reći. Koji govor? Misli se ono što su govorili Ali radi Allah, eh, eh, inel lila, eh, sud pripada samo Allahu u to mi je bila parola za koju Ali radi on rekao, kelimetul haqi uride biha batil. Riječ istina sa kojim se želi batil. A znači to ono danas jel kod tih skupina spomenut ćemo to jel kako u kontekstu spominje najbolje govore, najbolje parole. Kaže laju i imanuhum hanađirehum. Njihov u jednom drugom hadisu kod, kod Buharije kaže njihov iman neće prelaziti njihov vrat. Što znači da će biti slabog imana ili razumijevanja imana, odnosno da neće biti ispravnog imana. U drugi, sljedeći opis kaže šarrul hum šarrul halki, ovo samo izdvajam iz hadisa, znači, mnoštvo hadisa različiti. Šarul halki wal halika, kaže to su najgora stvorenja i ono što je stvoreno. Sljedeći opis kaže jaktuluhum edna ta i fetejni lel haq, će ih najbliža od dvije skupine istini koje dvije skupine? Sukobili se Alija Radelavi i Moavija Radelavi. Kaže, pobiće ih ona skupina od te dvije koja je bila bliža istini. A Alija radi Anhu je pobio, tako da je samo osam njih ostalo, deset ili osam živih ostalo. U bitki od Nehravana. Ta bliža, znači time je označeno da Alija radi Allahu onda njegova skupina bila bliža istini u odnosu na Moaviju radi onda. <clears throat> U rivajetu je došlo također, kaže, mim ebrad, mim ebagadi halqi lahi Od najmržih eh, Allahovi stvorenja njemu. Također došlo je u opisu, kaže jaktulune ehlel islami wa jedaune ehlel fani. Ubijaće, kaže, sljedbenike islama, ostavljaće, ostavljaće sljedbenike širka, mušrika, paganstva. Također u opisu je došlo, kaže, la in edrektuhum la aktulennahum katle adin ako ih ja dostignem, sigurno ću ih ubijati kao što su ubijeni e, narod Ada. Ad. Ili u rivajetu je došlo fe'enem malakitu muhum kod Buharije, gdje god da ih nađete, gdje god da se sretnete sa njima, faktuluhum, ubijajte ih. Fe'ine fi katlihim u njihovom ubijanju je nagrada. Limen men katelahum, onaj koji bi je jomil qiyame. Ima nagradu na sudnjem danu. Znači to su ti opis koji spomenuti. Između ostalih došao je opis, kaže ajetuhum, e, nisam spomenuo opis, kaže uh, kaumun uh, e, qibla mešika rusuhum da će biti, da će od njihove obilježja to da će brijati svoje glave načelavo. Također od opisa kaže ajetuhum ređulun esved ihda adu dehi mislu sedjel kaže njihov ajet, njihov će biti, kaže, po, kojem će biti prepoznatljivi, misli se za, u vrijeme Ali radi kaže čovjek crni, čovjek crnac, kaže čija je jedna od e, dvije mišica, jedna dvije ruke, kaži, na, na njenom kraju, znači neće imati ruke, imat će, kaže, imat će, kaže, poput bradavice e, ženske dojke, imat će, znači, ono uslupčenje na ruci. U Rivajetu je došlo da će imati na njemu dlake. Pa se to i desilo. Bilježim bilježi muslim u svom sahihu, od Ali radijallahu anhu, e, da kada, kada se oni pojavili i odvojili od, od nakon što se vraćali e, sa bitke Sifin, odvojili su se Havariži od Ali radijallahu anhu, kad su se vraćali prema Kufi, i izrazio se nedovoljstvo što je on pristao da, da, da, se riješi presuda, da se riješi taj sukob između Ali Radela i Moavije, da se riješi time što su uzeli dva predstavnika Evo Musa Lešarija i ibn Asa, da njih dvojica dogovori i da presude ko je u pravu. To je prihvatio Ali Radilan, u Mavija Radilan. A onda su oni došli s tim eh, da su bili nezadovoljni i odatle došla njihova parola inel hokme ila eh, sud, presuda pripada samo lađe znači ne mogu ljude presuđuju. Na čemu su bili, što je batil bilo, jel naravno. To pojasnio Abdullah ibn Abbas. Uglavnom, eh, oni kad su se izdvojili, i to je bilo primjetno da se izdvojili, odmah su odrijedili čovjeka koji će predvoditi na mazu i koji će biti njihov emir u borbi, u ratu. Kad je Ali radi on saznao za njih, poslao je Abdullah ibn Abbas radi Allahu Anhuma, a to je e, zabilježeno u e, u Hakimom u Stedreku, u vjerodostojnom sa lancom e, taj događaj, kako je uh, Abdullah ibn Abbas radijallahu a kako on sa njima se raspravlja, pa je veliku skupinu od njih vratio, ostavili su, ta uvjerenja na kojima su bili. nakon toga, Alija radijallahu obznanio, pošto znao za njih šta su radili, obznanio je i tražio opođenje prema njima. Znači, ovo sam prepričavam, e, da ih neće sprečavati da klanjaju sa, muslimanima, da ih neće sprečavati da uzimaju e, da, uzimaju ovaj ratni plijen koji, koji, e, koji zaslužuju u borbama, u džihadu i kaže nećemo se boriti protiv njih sve dok nas oni prvi ne počnu borbu. I onda se poslije toga dešava da je skupina od Havariža i to je baš pričao jedan koji je bio sa njima prenio to u vredosnom predaju. Kaže, bilo je nas skupina, pa smo sreli, kaže, eh, sina eh, Habba bin radijallahu anhu, njegovog sina smo sreli, uhvatili ga, bio je sa robinjom svojom koja je bila trudna. I kaže, pitali smo ga, jesi ti, ko si ti, pa kad rekao ko je, kaže, aha, kaže, tvoj otac je bio sa poslanikom, sa pamtiš li išta da, je, on prenio od poslanika, sa pa je on spomenuo na hadis Mutefek Alehi, da će se pojaviti fitna u ovom umetu, da je qa'id fiha hajrun minel qaimi, da je onaj koji, sjedi bolji od onog koji stoji. Wa qaim min al onaj koji stoji bolji od onog koji hoda, onaj koji hoda je bolji od onog koji žuri i tako dalje. Kad je to rekao, onda su oni njega poveli da ga ubiju na obali rijeke. I u toku tog, zanimljiva je stvar, znači, a takva je osobina njihova, da su, kada su ga vodili do rijeke, prošli su E, prošli su pored jedne palme sa koje je pala jedna hurma, datula. Pa jedan od njih uzu i pojeo, pa mu drugi rekao, kaže, bima istah, istahleltehu, kaže, čime si ohalalio to da pojediš? To kaže, to je od zimija, od, e, od ehli koji su bili živjeli pod ugovorom. Niti ti, dozvoljeno da ideš. Pa su prošli pored, e, pored Aulije, također neko uzimije, pa jedan od njih kaže zbovo sa svojim, sa svojim mačem zbovo je, svinju, krmaču. Pa mu ga drugo koriju kaže, otkud ti pravo da ubijaš krmaču? A onda njima rekao sin od Habab, eh, Habab bin Arata, rekao njima, jel, oće da ja vama kažem šta je gore od toga što vi spominjete. Šta kaže, pa to vodite mene da ubijete eh, sina od ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi a pričate o datuli i obijanju svinji. Pa su ga odveli, pa kaže, pa su ga zaklali kao ovcu. A onda su doveli njegovu robinju i kaže, pošto je bila trudna, rasporili su je živo, rasporili stomak, izvadili dijete i umrla je ona i dijete. Nakon toga Alija radi Allah, anhu je tražio od njih, poslao im pismeno, tražio od njih da mu predaju ubice sina Habab Pa je njihov odgovor bio, nakon što su oni izabrali Abdullah ibn Rasiba, da je bio njihov vođa, njihov odgovor je bio, kaže, kulluna katale, svi smo mi ubice njegovi. onda je Ali radijallahu naredio, naredio je da vojska muslimanska koja inače bi tu bila boravila, da se okupi pa su došli pa su se našli na mjestu Nehravan pa se desila ta poznata bitka. Ta poznata bitka eh, u kojoj je Alija porazio, porazio ovu skupinu Havariđa i eh, prije te bitke Alija radi eh, zabilježeno to u, u muslimom sahihu, ali radijallahu anhu je izgovorio i spomenuo to da je čuo od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa <clears throat> da će se pojaviti havarić. Kaže, ja, kaže rekao mi je Allahov poslanik sallallahu alejhi wa sellem jahruđu qaumun min ummeti yaqra'un al-Qur'an. Izaće e, skupina iz moga ummeta kaže koji će učiti Kur'an lejse qira'atuhum ila qira'atikum bi shay'in kaže njihov kirajac kaže vaš kirajac spram njihovog je ništa Vala salatu ila salatihim bišein, kaže, vaš namaz sprem njihovog namaza je ništa. Kaže, vala sijamukum ila sijamihim bišein. Niti, kaže, vaš post sprem njihovog posta išta. Kaže, jakra un Kur'ane, bune ennehu lehum, vahuva Alehim, Učit će Kur'an i mislit da je on za njih, a on je protiv njih. La tuđavezu salatuhum terakijehum. Njihov namaz neće prelaziti, kaže, njihov njihov vrat, odnosno neće biti podignut Allah Đešanu. Jamrokune mine l'islami kema sehmu mine remije. Izlazit će iz, islama kao što, što prolazi strijela kada se zabode uh, u žrtvu. A onda je Ali Radan u, u dužem tekstu uh, pojasnio to da je, da je poslanik rekao da je ajet po kojem će biti prepoznatljivi ti ljudi, havariđi, onaj čovjek koji će imati Uh, umjesto jedne ruke imat će znači uh, uh, poput ženine bradavice imat će na jednoj od, ruku. Pa kada se završila borba, kada su i pobjedili muđahidi koji su bili sa Alijom radi Alija Hanhu, tražio, naredio Alija radi da potraže, da potraže tog, tu osobu, tog crnca koji je bio, a je dokaz da su oni Pa su ga tražili, nisu mogli naći. Kaže, Alija radi nemoguće, mora da postoji pa su ga ponovo tražili pa nisu mogli naći. Tako tri puta. Radi Allahanu sam lično krenuo da ga traži. Pa je došao do jedne skupine na koje je bilo puno nabacano ubijenih. Pa su jedno po jedno sklonjali, na dnu je bio taj osoba koji je opisan, ta osoba koja je opisana u hadisu. <clears throat> pa je onda tek tekbirao Ali radijalahu i ostali koji su bili sa njim. I to je prenašeno, taj događaj je prenašeno u više rivajeta. Uglavnom, ovo smo do sad bili spominjali, ovo je opšte poznato i e, ovo govorimo iz razloga, iz razloga znači što ovo ima vezi sa večerašnjom temom. E, nakon ovog, znači mi e, govorimo ovdje da također da ne zaboravim, znači propis, stav učenjaka prema havarđima, hariđima to je najopasnije sekti u islamu, imamo dva poznata stava učenjaka. Prenose e, islamski pravnici u svojim knjigama. U fiskim knjigama. Prvi e, stav na čemu je džumhur učenjaka, većina učenjaka umeta, a to je ademu tekfirihim. A to je da se ne tekfiri. Da se ubraje u muslimane. I na tome džumhur učenjaka, kaže Ibn Tejmije, kaže... E, Ala hada i tifaku sahabe. Na ovom, je, na ovom su, kaže, složnija sahabi. Na ovom stavu. Da se oni ne tekfiri. Poznato ono da Alija radi Allah, on upita jesu oni kafir ili nisu. Pa je on rekao, kaže, bel min kufri ferru. Ne, nego, kaže, oni su, od kufra pobjegli. Znači, nije ni Alija radi Allah, on tekfirio. Drugi stav manje pozna, e, e, e, poznati, manje raširen kod, kod druge skupine učenjaka, to je da se oni tekfiri. To je što se tiče stava prema njima. A prije toga da navedemo da za pojavu havariđa, kako u prošla vremena, tako i dan danas, obično postoje određeni razlozi koji se dešavaju u nekim muslimanskim sredinama, u društvenim sredinama. I o tome su učenjaci govorili. Naravno, ovaj, pazite, nisu Havariđi se pojavili samo ovo što spominjam za vrijeme Ashaba. Znači, ovo je prva pojava Havarića, to je prva sekta koja se pojavila u islamu. E, on se pojavili nakon toga u Emevijskom hilafetu. E, Hadžađ ibn Jusuf je imao tu zaslugu da je on baš u Iraku, naravno sa, drugim vojskovođem namjesnicima, izvao je pobjedu protiv Havariđa koji su i uzeli e, e, mnogo maha, znači uzeli su Furset, odnosno mnogo teritorije su zauzeli današnjeg Irana koje je bilo pod njihovom kontrolom. I e, znači godinama se tu, desetine godina se vodila borba protiv njih. Poznate su te skupine koje su bile. I ono što je zanimljiva stvar, karakteristika Havariđa je da su jako hrabri borci. Jako odvažni i hrabri. I ta činjenica ne treba da nas vara da kažemo ako su hrabri i odvažni, da je to dokaz da su na haku na istinu. Kao što ona činjenica što to spomenuo poslanik sallallahu alejhi da će imati ibadeta, da će imati kirajeta, ali da im to, da će doći biti, znači čak njihovo obilježje, a istovremeno će biti naj, znači pripada najgoroj skupini e, sekti u islamu. E, Prenesene su mnogi događaji i priče koje se dešavale znači, u, u toku ratova između Havariža, nekoliko skupina koje je bilo protiv uh, Emevijskog hilafeta. Također se poslije pojavili i u Obasijskom hilafetu, pa čak se pojavili i na sjeveru Afrike, s vremena vrijeme se pojavljivali te skupine. Napravi državicu, državu. Također se pojavilo u Endelusu e, za vrijeme Abdurrahmana Dahila, kada je formirao Emevijski hilafet u Endelusu glavno opšta karakteristika, zajednička je bila za, pojavu Havariđa i oni su i historijskim knjigama, e, islamskim knjigama su označeni kao Havariđ I od strani učenjaka i od strani e, pisaca e, historijskih knjiga. Znači, zajednička njihova karakteristika bila da one koji nisu bili u njihovim redoma da su tekvirli, da su smatrali kjafrima i da su ohalaljivali njihovu krv, njihovi metak i da se tako prema njima podli. and